19 to'qqizinchi bob hazrati ayso bu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin galiliya o'lkasidan ayrilib yahudiya o'lkasini besib o'tib Yordan daryosining u qitidiki rayonlarga bordi zo'r bir to'p odam uningga agishib kelgan edi hazrati ayso ularning orasidagi kasallarni shu yerdala saqaytdi hazrati aysoning yenib kelgan ba'zi payisilar uningga tuzoq qurish maqsadida uningdan bir odamning har qanday bir sabab bilan ayolni taloq qilishi tavrot qonuniga uyg'unmi deb so'rdi hazrati iso mundoq javob qaytuvdi tavrotni o'qmidinglarmi yaratquchi burunla insonlarning bir gavdi bo'lishi uchun ularni er va ayol qilib yaratdi va bir odamning ota onasidan ayrilib ayoli bilan birlashib bir tan bo'lishi ana shu sababdindir dedi shundoq ekan er ayol amdi ikki tan emas bir tandir shuning uchun xudo qo'shqanni inson ayirmisin parisilar hazrati aysodin undaqda muso payg'ambar nima uchun tavrat qonunida erlarning o'z ayollariga bir parcha taloq hitni beribla ularni taloq qilsa bo'ldig'anligini aytdi deb so'rashdi Hazreti Eysa ulağa, tersalığınladın, Musa peygamber, ayarlarınlarını talak kısa ruhsat kılan. Bırak, alem apırdı boğanda, bundak emes idi. Bilip koyunla ki, ayalını cinsi ehlassızlıktan başka, birer sebeple talak kılıp, başka birini emrige alan kişi, zina kılan buludu. Şagirdlar Hazreti Eysağa, agar er bilan ayol o'tirisidagi munosabat shundoq bo'lsa undaqda o'ylanmaslik yaxshi ekan dedi hazrati ayso ularga bu deganlikni hammala odam emas faqat xudo nisib qilganlarla qabul qilolaydi o'ylanmaydigan kishilar xilma xildir ba'zilar tug'ma jinsi iqtidori ojizlar ba'zilar boshqalar tarafidan oxti qilinganlar ya'ni ba'zilar arshning podsholig'i uchun Үйренішдің ваз кәшкәлләдір. Бұ дегенлікні қобыл қылалайдығалла, қобыл қысын, деді. Қолыны тәкізіп бәқтілсін деп, кішілік кішік балларыны Әзірті Әйсаны алдық еліп келді. Бірақ шагыртла уланы әйіпледі. Әзірті Әйса, балыла алдыңғы кәсін, уланы тосмаңла. Чүнкі әрішінің патшалығы кірдіғалла, дәл мошылағы оқшашлауdur. dedi Hazreti Eysa qo'llarini ularga tekkizib baxt tilgandan keyin u yerdan ayrildi bir kuni bir yigit Hazreti aysoning oldiga kelib ustoz men qandoq yaxshi ishlarni qilsam mangulik hayotga erishaman deb so'rdi Hazreti ayso uningga yaxshilik to'g'risida nemishqa mandan so'raysiz yaxshi bo'lg'uchidan faqat birili bor мәңгүлік hayotga erishmoqchi bo'lsangiz uning amrlarini ado qiling dedi qaysi әмірлерні deysiz deb so'rdi hilqi yigit hazrati iso mundoq dedi qotillik qilma zina qilma o'g'rilik qilma yolg'on guvohlik berma ota onangga hurmat qil va qo'shningni o'zingni сөйгәндәк сөй bularning hammasiga amal qilib kelyaptiman bulardan boshqa yana nimalarni qilishim kerak deb so'rdi yigit hazrati ayso uningga agar kam kuchsiz bo'lishni xohlasangiz berib borliq mol mulkingizni setib pulini kambag'allarga bering shundoq qilsangiz arishda g'aziningiz bo'ladi ondan kelib manga agishing dedi bu so'zni anglagan yigit qayg'u ichida u yerdan ketib qoldi chunki uning mol dunyosi nihoyat ko'p edi hazrati ayso shogirdlariga bilib qo'yinglarki boylarning arishning podsholig'iga kirishi tas yana shuni aytayki ularning xudoning podsholig'iga kirishi to'gining yengni to'shidan o'tishidinmi tas dedi buni anglagan shogirdlar bakmu hayron bo'lishib undoqda kim qutqizishga erishalaydi deb so'rashdi hazrati ayso ularga qarab bu insonlarning qo'lidan kamaydi lekin xudo hammaga qodirdir dedi buning bilan petrus unundin mana biz hammani tashlab sizga agashdiq biz bunundan nimaga erishimiz deb so'radi hazrati ayso ularga mundoq dedi bilib qo'yinglarki yangi dunyo yetib kelib inson o'g'li shonliq taxtida o'tirganida sizlar manga agashganlar o'n ikki taxtda o'tirib isroillarning o'n ikki qabilasiga hukmronlik qilasizlar meni deb uylari qarindoshlari ota onasi bolajoqlari yoki yer zeminlardan voz kechganlarning hammasi yo'qotganlardan yuz assi ortiqroqqa erishib mangulik hayotdan bahramon bo'ladi lekin shu chog'da nurg'un oldingi qatordagilar oxir qila bo'ladi nurg'un qila oldingi qatorga chiqadi